Hala, baina beste galto bat, eranen deitadak <laughs> galto uh, zer pentsatzean galto hortaz, mena badakiak ebai, ezagutzen haienak badakia ikurri gizala ebai bi biurduinek ilan, hala uh, guneka ikusteko nun izan den zer gaizak uh, senditzen ahalbeiti amanea hortaz ebai, horrek laguntu hai, horrek ukendik zerbait uh, ikusteko hile libreaikin edo hizbate hortaz uh, inspiratu. Ah, bai, bai, parte, parte hun bat e, baduik e, eh, zahauekin, delako zahauekin irradiaka, daitzen den bezala, e, hoi lehen hurren txerkatzeko jabilten eta etxen fundamenak e, hoieken atzamaiten tuk, eta igiadek hoiekin ibilin nizala eta bizileku hanitz e, atzaman dudala, sumaiten formakoan lurrin, lurin, eta ordin hoike e, eh, horduk, jala hama bos mente, jala hama sortzi mente jabilitzen leku hoik, geohistuik izan dienak. Etorin hortan, eh, hoie aipatu diat, aipatzen jaten e librin, eta hanitz laguntunik, ene eh, itxuatzen leheneko bizia, eta arxibak bezalatutzak, hoik hexatutzak eni zahauek emaiten tiztade hesak, eta funtsin, ene lana izan duk hesabiltzia, bai arxibetan, bai zahauekin, eta hesa hoien kurri, E, ebilten, ebiltia, ebiltea, kumitatzen jat jakur e, jakursalia. Hoi baten e, ene kumitia. Hala, hortazten jagu ebon libri atzamaiten ahaldela, bon Sibiun Sibirobion eta bestetan Elkaren eta bai. hoietan atzamaiten ahaldela. Azken galto bat, eh, aipatzu heitan behin antenatik kanpo, zerbaitek harriazi behai, aipatzu heitan guduka bat hor kantian berrerun hil edo zer da harria zi haiena habukiena? Ba, hoi, hoi eh, e, gaiza importanta duk, e, en arxibetan atzaman duan abea, e, matalazen pataskan, sohitan, lau eta jente ehoik izan zian. Eta geho, zihigako pape batetan, atzaman ez zutian korpitzak bildu ehortzetan egiteko, ehortzetan mezaen egiteko, egiten die meza bat korpitzik gabe. Eran dik lauehen hilak, nun bai zilo batetan, delako fosa komun delako bat, egin dela suhitan, eta hor lurpeatuik izan diela lauehen sibiotar gaztik. hoi oso importantadik, arxibetan bazian, eta istoia ez die hoi jaiki, eta ordian hoi enetako edieite e, e bizik importantanek eta eta bon, gertakai larriadek, bena bon, gu istoian parte batek eta importadik horren agertzik, hortako erraiten jat, librian mm, pasaje batetan, kutsesuia eraiten baita matalazen ohitzapenetan dela, nik uste jat matalazen eta beste lau egin hilen ohitzapenetan dela mauleko plazan kutsesu hoi eta oan oe plazan txutik dena eta beste gizaz ikusten dudala oai kutxe horren eh, hori zatia. Mm -hmm. Azken galtu bat eta bakinuntziko haigu, hor bat itiagu kronika tipieli bat eh, hiekin grabatuik ordin. Gizabat ez libria ilotuik tutuk, eh? Uh, espikatzen ahal daiku kamini bat nula pentsatutian hoik. E, bon, urdin e, eh, partituin nintian halako bitxikei elibaten eh, aipatzea. Eta nola baitutzak arxibetan atzamantutan gaizak, mena librin estienak. Ordian, e, importanten halako gaizalabire elibat hola bi minuta, hiu minuta jaiten die. Eta pff, hola gaiza anekdota edo holako elibat bezala, interesgarri atzamaiten ean, hie eman aldin, goizan hola badakiktak, e, kafian hartzen nahi to, beste nobait, e, eh, e, eh, aliandesa bezala, badakik hiz baten entzutie, beste nopait jamaitan haian bezala, ena dotak, e, bon, ez jubiotik hurre, ne, sin bena bon, e, hola zabaltze bat bezala, pentsatzen jan interesgarri zela, torin hortako egin tiatan dana bat, hola, igaiteko, mm, gaizalabire li bat, eta bon. Untsaduk, beskarrik antxaian, e, justokin, eh, kronika hoik entzunen ditiagu, xarrixe e, eh, unbako txagabe lehena entzunen diagu, eta ondoko hiuspalau egunetan hor izanen behiniz, eta ondoko egunetan ebai behatuko ditiagu, eskarrik antxaian de. Hai, zanutxa.